ธรรมสุปฏีเนาะในยามเช้าของวันที่ห้าในการปฏิบัติธรรมของเรา早上好，哎，今天是第五天了。เป็นไงกันบ้าง怎么样啊？ ตื่นขึ้นมาพร้อมสติหรือตื่นขึ้นมา พร้อมกับความนะขี้เกียจ醒过来是有觉性呢，还是醒过来诶不想用功讨懒惰？เห็นไหมเห็นจิตเห็นใจ เห็นร่างกาย เวลามันตื่นขึ้นมามันเป็นแบบไหน有没有观看到啊？当我们醒过来的时候， 诶，心是怎么样的是是不想起来懒，想懒什么？诶，赖床还是诶有觉性的？醒过来是有觉性的。嗯，醒起来，了，我们也要看看到我们的身体是哪一个睡姿是怎么样的？ หรือจิตใจตอนนั้นเป็นอย่างไรเนาะเราก็รู้ทัน或者当时的心是怎么样的也要看透它อืมมันจะเป็นแบบไหนไม่สำคัญนะแต่สำคัญคือเรารู้นะแล้วก็อย่าไปอยู่กับมันนะเออ在那时候是怎么样的是哎不重要重要的是我们要看到它知道嗯 อารมณ์อาการอะไรที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่มีค่านะเสมอกันหมดนะ无诶，无论是情绪还是状况，在什么时候发生了都无所谓，最主要的就是我们那个时候要花及时花香。嗯，เราจะไปคิดว่า อันนั้นดีกว่าอันนี้ไม่ดีนะ ถ้าเรามองดูนะมันจะเสมอภาคกันหมดนะ我们不要去诶想诶这样好那样不好那如果是诶看到了那什么都好อืมบางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้ว มันจะต้องว่างไม่มีความคิดไม่มีความปรุงแต่งอะไร有些人呢，他就会他就想了，哎，我们来用功修行啦，心哎那个 诶心里呢，应该就是诶空空的，没有什么的。嗯，ให้แบบนั้นถึงจะดีถึงจะมีความสุข แต่ที่จริงมันก็เป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึ่งเนาะ就想到那样呢，哎，就会有哎，心里面就会很开心，会有欢喜。那只不过是这样，只不过是一个境界而已。嗯，มันมี เราก็รู้ว่ามันมีนะแต่สำคัญคือ เรารู้ทันไหมว่าเราไปยึดมันไว้หรือเปล่านะ有这样的境界哎哎有这样的境界们可以们好但是呢我们要去看到最重要的我们是要去看到我们的心是否有去执着这个境界ปัญหาถ้าเราไปยึดมันไว้เนี่ยก็คือการที่เรามีอุปทานเนาะยึดมั่นถือมั่นในความสุขในความว่าง 那如果我们去执着它，我们就是一个迷惑的众生，他就会去执诶，去执着这个诶乐，跟执着这个诶，就是心里面空空，没有妄念。嗯，所以，กความคิดนะแต่เราเห็นความคิดไม่ไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นเราอันดีกว่านะ有有妄念我们去看到妄念不去执着这个妄念更好。 เพราะว่าอะไรไอ้พวกนี้มันเป็นธรรมชาติของขันห้าขันเนี่ยมันมามันประกอบกันมันก็ต้องมีอาการของขันนะ这个呢只不过是个五印而是五印而已五印呢它是阳气它只是一个阴阳诶，在记诶，在那个阴阳记足条件和诶和和的一个相而已。嗯，นั้นการปฏิบัติธรรมจริง ๆ อะไรจะเกิดขึ้นมาไม่สำคัญสำคัญเท่ากับว่าเราหลงไปยึดมันหรือเปล่า真正用功修行，无论有什么花生都没都不重要，重要的是我们要知道，及时知道我们的心是否有去执着于它。นะนักปฏิบัติธรรมต้องระวังเนาะอย่า ไปยึด ไอ้ที่ ดี อย่า ไปผักใสอะไร ที่ มัน ไม่ ดี เราเห็นมันเสมอภาคกัน用功修行，我们都要小心，我们不要去执着于这个好那个不好，执着于好坏。嗯，แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนักปฏิบัติธรรมบางคนจะสงสัยนะว่าสมมติทำวิธีนี้แล้วนะไปทำกับวิธีอื่นด้วยได้หรือเปล่านะเออ还有我们用功修行，我们就会有怀疑。

วิธีไหนก็ผิดเหมือนกัน ถ้า如果我们修了以后没有觉性无论你修哪一个方法它都是错的แต่ก็ต้องระวังว่าทำไปแล้ว มันไปติดหรือเปล่าบางวิธีการมันทำมันมักจะชวนให้เราติดง่ายๆ那我们得小心一下，我们修了以后，我们是否有去执着于它？因为每个诶 这个法，诶，每个法门都很容易让我们执着、粘着、粘着一法。嗯，像他那期，他做完了，它，是卡波利卡，或者做完了，它就是宁静，它就会吸引我们去粘着它。他如果我们诶用了这个以后，再加上去诶去诶念这个佛号的话，我们就很容易去量着。 执着。ถ้าใครเคยปฏิบัติธรรมแบบนั่งสมาธิเนาะก็จะรู้นะว่ามันเป็นพอมันสงบแล้วมันก็อยากจะอยู่กับความสงบแบบนั้น ถ้า如果我们有谁有曾经做过这个禅的话，诶，他会他会这个禅呢会有宁静，然后你会喜欢这个宁静，执着这个宁静。อย่างผมเองนะก็เคยทำแบบสมาธิมาก่อนเนี่ย มันก็จะบางทีทำแล้วมันสบายนะก็มันก็จะอยากทำแบบแบบนั้นบ้างเ像我呢也曾经做过肠因为做肠以后呢心闷很舒服所以就会喜欢这个舒服บางทีมันก็จะตีกัน อยากจะสงบนะแต่ตัวหนึ่งก็บอกมันต้องรู้ตัวสิเนี่ยมันก็จะตีกันอ่า有时候呢就心里面他就想要宁静 可是呢，他就会在打架，内心在打架。有另外一个念呢，就跟我说：“哎，不要去，要去觉知，不要宁静。”有一念，他就想要宁静，所以他就在打架，心在打架。放松我，没没没干，劳，趴，破，没劳，能，能，嗯。宁静呢，只不过就就像我们啊，休息或者我们睡觉一下。 แต่การรู้ตัวเนี่ยเหมือนเราทำงานนะเราก็ต้องนะทำงานมันถึงจะได้งานนะ哎，这个觉知呢，它就是在工作啊，工作我们就会得到工作。ถามว่าพักผ่อนดีไหมดี แต่ต้องมีเวลาหรือว่ารู้จักพอ休息呃说我休说我休息呢这个呢哎好 但我们要知道满足。嗯，工作呢？这个也好，他就有工作，觉性也是一样的。我们培养觉性，有了觉性，觉性他就会自己会工作。能。 我们来用功修行呢，我们都要小心，我们要注意。诶执着于好也好，执着于这个法门，诶不，诶就是你有那书或者念佛的也好，或者你执着于灵静也好。 我们都要注意，都要看到它。แต่ถ้าทำด้วยความมีสตินะทำแล้วก็วางมันได้นะอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะถ้า如果我们用了这些用功以后有觉性，然后可以放下它，那这样就没没关系。เพราะจริงหลักการนะหลักจริงๆนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า การเจริญสติเนี่ยแหละนะเป็นทางเอกนะ ที่จะทำให้เราไปสู่ความพ้นจากความทุกข์อ่ถ啊，他如果要真正放真正放下的话，佛陀教导我们毗婆舍那的智慧，它是最好的，它以带领我，它可以带领我们离苦。แล้วก็การเจริญสตินี่แหละ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีสมาธิ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีความสงบอืม 而且毗婆尸那的智慧，你不用担心，不用害怕。我修了以后就没有定力，没有智慧，没有宁静。嗯，啊，ความสงบมันก็อยู่ในนั้น。ความที่จริงความสุขมันก็มีอยู่ในนั้นนั่นแหละ。宁静呃安乐都在里面已经具足了。嗯，แต่ไม่เป็นความสงบ ด้วยความรู้เท่าทันกิเลส灵，因为这个灵境，它可以看透烦恼习气。เป็นความสุขที่กิเลสทำอะไรไม่ได้是诶，最安乐的就是这个，最好的就是这个烦恼习气，它没办法来心诶来来打扰我们。嗯，เราต้อง ปฏิบัติไปเรื่อยนะมันก็จะเห็นมันก็จะเท่าทันอาการพวกนี้我们的持续来用功持续不断的来用功那么接下来我们就可以看透看透它นะแต่บางทีปฏิบัติไปแล้วบางทีนะ่ะมันอาจจะเกิดนิมิตนะ เราก็อย่าไปหลงในนิมิตต่างๆ我们有时候用功以后呢，它就会有境界出来，看到许许多多的境界，但我们不要去执着于这些境界。บางคนปฏิบัติไปแล้วมันพอมันเริ่มรู้อะไรทักอย่างเนี่ย มันจะเกิดความอยากนะอยากบอกอยากสอนนะ

你所爱的人，你就想要去教导他们。哎，那，那我们坐在这里，然后我们就会想到我们的父母亲那边过去，或者朋友。哎，我回去了以后，我该怎么样来跟他们说，来教导他们？哎，从，哎。 让他们来跟我们一起用功修行。ถามว่าความคิดมันดีไหม ดี แต่มันไม่ถูกเวลา这个这个念想这个想想法好吗好但不对时间不对嗯มันผิดนะมันผิดเวลา เวลานี้เราอยู่ที่นี่เราปฏิบัติธรรมอยู่เราไปอยู่กับความคิดที่จะไปบอกคนอื่นอันนั้นมันไม่ถูกมันเว时间不错在哪里呢时间不 时间不对在哪里？时间不对是我们现在是在这里，在这里用功啊，这个时间，你这个时间想的这这样想法就错啦，这个是妄念。เรารู้ว่ามันมีความอยากแบบนั้นแต่เราอย่าไปหลงคิดปรุงแต่งตามมันต่อ。我们知道我们有这样的妄念，有这样的妄念，有这样的欲望，但我们不要去。 接下去的再继续打这个妄想下去，让它持续下去。回来，我们我们回来觉知，让我们的觉知更加清，诶更加清楚。有，有时候我们在一边用功，一边在讲话。 างทีก็ขบคิดธรรมะนะดูนั่นดูนี่นะ有时候我们都会在诶诶在讲法，在讲这个讲那个。嗯，เราต้องรู้ทันนะมันก็คืออาการปรุงแต่งหนึ่งแม้ปรุงธรรมะก็คือการปรุงแต่งอ่า这个呢，我们要小心，要注意哦。这个就是我们在打妄想、打打妄想、讲 诶，在讲法的打的妄想。嗯，它เป็นอารมณ์วิปัสสนู就是一个就是阿龙维巴萨呢，就是从内里面内里面升起来的妄想。嗯，阿龙维巴萨努，มันชวนให้เราหลงไปติดนะในความรู้ในความสงบนะ这个妄想呢，它会令它会来令我们去执着于这个哎 就是执着于这个智慧，它生起来这些妄想都是正，都是正正的。然后这个也是智慧，执着于这个智慧，执着于宁静。ให้เรากลับมาเลยกลับมามีสติกลับมารู้กายให้มันชัด请回来，回来，请有觉性的回来，回来觉知我们的身体。กลับมาแบบนี้มันจะเป็นการแก้อารมณ์ให้กับตัวเราเองได้。 回来觉知，他就可以解决我们自己内里面的这个情，这样的情一个情绪。呐，但，我们修行的这个过程之中呢，我们不可能会常常跟我们的老师，跟我们教教导我们的老师在一起。 哎，但我们的觉性，它可以做我们的老师，他会常常来提醒我们。嗯，像我呢，有跟龙ล呢，但哥没没，没跟龙ล公ง父求签，十四年，哥没得，没谈他妈，来跟龙ลว呢。嗯，我跟了冈田长老十四年，十四年来我没有多，我我不太多去请教长老佛。哎，老烦他。 แล้วเราก็เอามาปฏิบัติ我听他的听他开示以后我就来用功อะไรที่มันยังไม่รู้ ก็ไม่ต้องไปคิดถามเอาการปฏิบัตินะเป็นตัวนำไปก่อนา有什么不知道的都不用去问他就用来用来来精进来用功然后他自然会带着我们หรือถ้ามันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมากลับมามีสติก่อน 他如果我没没有什么情绪升起来的话，还是回来截止。但请问，当ปฏิบัติธรรมมันมีความสงสัยไหม？มี，แต่เราไม่ต้องไปเอาคำตอบก็ได้。啊，问我说有没有在修行过程之中有没有疑？有，但我不用去想要这个答案。嗯，พอเรากลับมามีสติโอมันได้คำตอบด้วยตัวของมันเอง。他，我回来截止了，然后这个。 答案它自然会浮现出来，自然会告诉我。嗯，呐，如果我们ปฏิบัติทำเนาะ，啊，只是回来，啊，回来有跟心、跟体、跟来有智慧呢，它就会得到答案。我们来用功修行，我们跟自己的生根心在一起，答案它自生心自然会告诉我们。嗯。 ธรรมะมันมีความลึกซึ้งมันมีความละเอียดนะความเข้าใจมันก็ค่อยๆจะปรากฏขึ้นด้วยตัวของเราเองนะ话它是非常的深奥的呃它它是非常的深深奥而且它是非常的微细的呃我们只要用功不停的不停的用功然后这个生根心它自然会告诉我们สิ่งที่รู้ตอนนี้นะ เราปฏิบัติไปเรื่อยมันก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ我们不断我们持续不断的用功然后你就会越来越了解越来越来知道的越多แต่ก็อย่างที่ว่ารู้ก็ต้องวาง但是呢我们知道以后的放下ไม่รู้ก็วาง不知道也要放下ทุกอย่างนะปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยวาง 修行只是为了放下而已。แต่ไม่ใช่ปล่อยวางตั้งแต่ตอนแรกนะถ้าปล่อยวางตอนแรกก็คือแบบโมปล่อยวางไม่ปฏิบัติธรรมเลยอันนั้นก็ไม่ได้นะ那不是说哎我放下放下我良用功用功修行的啊我放下我修行用功修行的这个也不对อันนั้นแบบปล่อยวางแบบขี้เกียจปล่อยวางแบบคนไม่รู้นะ 那个放下呢，是因为懒惰跟不知道的人才这样做。嗯，มันมีนะมันมีมันรู้เราก็ค่อยวางมัน有然后知道然后我们慢慢的放下它มันจะเหมือนแบบคนจนนะบอกว่าเราปล่อยวางเราไม่ต้องมีเงินมีทองเราไม่ต้องมีบ้านอันนั้นเรียกว่าปล่อยวางอันนั้นไม่ใช่就像 穷人一样，哎，他说我放下，哎，他穷人一样，没有钱，没有房子，哎，什么都没有，然后我放下，嗯，不对，这样。嗯，我就在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，要买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我们，在，买，我我们，买，我们，买，我们， แต่ถ้าเรามีนะเรารู้จักใช้เรารู้จักแบ่งปันหรือถ้ามันหายไปเราก็ไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจอันนั้นถึงเรียกว่ามีแล้วก็ไม่ยึด那如诶，那如果我我们有钱，然后我们把钱分布诶布施给其他人，然后诶我们不去执着这些，这个叫做有。สภาวะทำมอะไรก็เหมือนกันนะ ถ้ามันมีแล้วมันหายไป อย่าไปเสียใจอย่าไปลงหามันอีก我们修行的过程之中有这些境界，让它升起来以后灭掉了，我们不要去可惜它，不要去执着于它。บางทีก็มีนะโอ้วันเมื่อวานนี้ปฏิบัติดี วันนี้อยากจะให้มันปฏิบัติดีแบบเมื่อวานอีก有时候我们会这样的，哎，昨天呢我们修行的过程又很很好，嗯，用得上功，可是今天呢不好了。 但是我们的心还想要像过昨天一样好的境界。การไปหาอารมณ์ในอดีตนะนะก็เหมือนคล้ายๆนะเรากินอะไรเข้าไปนะมันออกมาแล้วเราเอากลับมากินอีกมันมันไม่ใช่อาหารมันเป็นสิ่งที่มันสกปรก就像诶诶这个修行啊我们去找过去的境界这个呢有像我们吃东西好像我们吃东西一样我们 东西好好的东西我们吃进来了，吃了，然后我们就把它吐出来。嗯。然后你要再拿来吃，我们不可以了，它已经是脏了，不可以这样做了。修行也是一样的。哎，都翻过来了。 <laughs> 过去已经已经成为过去了。ให้รู้ทันถ้ามันอยากจะเป็นอีกแบบนี แสดงว่าเรามีความอยากเกิดขึ้นนะ我们看透我们自己有这样的想有这样的欲望啊这个我们看透我们有这样的欲望就够了หรือบางคนยังไม่เคยมีนะได้ยินคนนั้นคนนี้เขามีเขาได้อยากไปมีแบบเขาอันนี้ก็คือเราไปหวังในอนาคตแล้ว呃，或者有些人，他听到别人也修行的过程之中有这样的境界， 哎，他就他自己也很想要有这样的境界，那么我们又迷离未来了。อดีตก็ผ่านไปแล้ว อนาคตก็ยังไม่มาให้เราอยู่กับปัจจุบัน过去已经成为过去了，未来还没到，我们就在当活在当下。อยู่กับปัจจุบันคือ พอใจในความรู้สึกตัวของเราในปัจจุบัน活在当下 有节制的活在当下，知道自己满意。พอใจหมายถึงว่ามันมีอะไรตอนนี้เราก็ยอมรับว่าว่ามันมีแต่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในมัน满意当下是因为我在当下有什么都好有什么的我们不去执着于它อย่างบางทีการรู้สึกตัวนะบางทีก็ชัด บางทีก็ไม่ชัดนะ มันไม่จำเป็นว่าจะต้องชัดตลอด有时候呢就像我们就像我们啊哎有觉知很清楚觉知觉觉知的很清楚有时候它不是很清楚但是没关系我们我们不去执着于它ชัดเราก็รู้ว่าชัด ไม่ชัดเราก็รู้ว่าไม่ชัดอันนั้นดีอือ 清清楚，我们也知道他清楚；不清楚，我们也知道他不清楚。他已经成为，他已经是过去了。熟，เราก็รู้ว่า熟；เฉย，เรเ我们心有开心有乐，我们知道我们开心快乐。我们静静的，没平静，没有什么，我们也知道我们平静，心里面没什么。嗯，ตอนนี้ตื่นตัวไม่ง่วงเลย呐。 หรือว่าตอนนี้มันง่วงนิดนึงนะเราก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละ这个时候我们是也很清醒，很清醒，没有昏沉。我们也我们知道，我们这个时候有一点点昏沉，我们也知道。การรู้นั่นแหละคือการยอมรับความจริง การยอมรับความจริงนั่นแหละมันจะทำให้เรานะเกิดสติปัญญาขึ้นมา知道只是接受而已接受它会给我们带来了 觉性跟智慧。แต่ถ้าความจริงมันเป็นแบบนี้ เราไม่ยอมรับความจริง เราจะอยากได้นะเกินความจริงเนี่ยอันนี้แสดงว่ามันทำผิดนะ真相是如是如实是这样的。那如果我们想要比想要得到比真相更多的话，那么我们就错了。นะให้พวกเราค่อยๆปรับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการปรับการวางใจนะ 让我们慢慢来学习，让我们的学学习我们怎么样来放心，怎么样来放下。ถ้าวางใจถูกเนี่ยการปฏิบัติธรรมจะง่าย那如果我们心态正确的话，用功修行就很容易。ถ้าวางใจผิดเนี่ยโอ้มันจะทำยากมาก那我们的心态不正确的话，那么就很难修。สิ่งสำคัญที่สุดคือการวางใจนี่แหละนะ 最重要的就是我们一诶调整一个怎么样的心态。ถ้าเราวางใจถูกเนี่ยจะวิธีการไหนก็ถูกเหมือนกัน那我们心态正确的话，无论你修哪一个方法，它都是对的。ถ้าวางใจถูกนะจะทำในรูปแบบจะทำนอกรูปแบบก็มีสติได้เหมือนกัน那如果我们心态对的话，我们无论你修哪一个，诶，修哪一个，就是 做干什么活都好，或者你诶身身上面有什么诶什么诶在用什么法功都好，你都会有觉性有智慧。但他妄在撇呢，哦，它就撇开，เหมือนกัน。 <laughs> 如果我们心态不对了，嗯，所有一切都是错的了，都是不对的。妄在撇，就是，不要。 对，อยากมีอยากเป็นอยากเอา。我们不正确的心就是不正确的心，就是你想要有欲望，想要这个想要那个，啊想要许许多多。嗯，或者忘戒偏，就没见阿龙被中，被中在阿龙被中在阿龙。我们不对的心态，或者我们哎跟我们的妄想跑啦哎，或者你去执着于我们的妄念，执着于我们的内心的情绪。 แต่ถ้าวางใจถูกคือดูมันตะพื้นตะพือไปเลย那如果我们个心态正确的话我们只是知道而已仅仅只是知道而已มีเลยับตะพื้นตะพือภาษาทีนตะพื้นตะพือ知道啊นะก็อ่ะพอสมควรเคเวลาอระเราจ到这里为止